أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا مسلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Neka je hvala onome koji nas je učinio pripadnicima Islama i neka je salavat selam našeg dragog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sellem. Draga braćo i poštovane sestre, pričinava mi zadovoljstvo što večeras mogu poselamiti našeg dragog gosta vedina Pezića i izraziti mu našu toplu dobrodošlicu. Također selamim i sve vas koji ste večeras ovdje prisutni. Naziv ili tema večerašnjeg predavanja je potreba čovječanstva za Kur'anom. E, evo naš brat koji je završio Islamski fakultet u Medini, će nam govoriti na tu temu. Mi ćemo ga kao što to inače činimo uvijek pažljivo saslušati i uvjeren sam da ćemo večeras napojiti i osvježiti naše duše i da ćemo steći i neka nova, nova znanja, neke, neke nove informacije, neka nova analitička promišljanja vezana za ovu temu i tako dalje. Evo, stoga ja dajem riječ našem uvaženom gostu. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه الى يوم الدين ثم اما بعد Cijenjena braćo i poštovani sestre, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Prije, prije nego počnemo govoriti o temi čiji naslov ste čuli u Efendinim riječima, ja zaista ne mogu, a da ne spomenem nekoliko napomena prije samog izlaganja. Prva stvar, insan ko insan je takav kada ima određenu blagodat, nije svjestan njene veličine sve je ne izgubi. Zato vas ja napominjem kao svoju braću muslimane i sestre muslimanke da dobro pazite ovu džamiju jer je ovo velika Allahova blagodat prema vama ja sam prije nekoliko dana klanjao u jednoj također izuzetno lijepoj džamiji u Travniku, ali sam se smrzao, tako se nisam smrzao 93. na Vlašiću. Zato cijenite ovu Božju blagodat koju imate. Druga stvar, zahvaljujem se našem efendiji uvaženom na ovim riječima uvodnim i ja sam od njega zatražio dozvolu da pohvalim njegov kirajet, jer vi ste čuli, ja sam studirao u Medini, tamo sam ostao pet godina, jedan glavni imam džamije, Ali Huzeifi, znači uči onako kako uči i vaš Efendija i zaista me taj kirajet, znači ponovo, nakon četiri godine što sam završio fakultet, ponovo me je vratio malo tamo u Medinu, da se malo prisjetim onih dana koji sam tamo proveo i zaista cijenite i tu blagodat da možete uživati u ovako lijepom kirajetu za vašim efendijom. Braćo moja draga i cijenine sestre, mi ćemo večerašnje predavanje podijeliti u nekoliko dijelova. Normalno, kao i uvijek uvodna riječ, nakon uvodne riječi spomenut ćemo nekoliko argumenata koji potvrđuju, potvrđuju vrijednost učenja Kur'ana. Nakon toga ćemo govoriti o Allahovoj blagodati prema čovječanstvu, nakon toga ćemo govoriti o odnosu prvih generacija prema Kur'anu i na kraju kako bi izgledao naš život kada bi živjeli sa Kur'anom. Praću, moja draga i sestre, svakako ova tematika koju sam ja naslovio, potreba čovječanstva za Kur'anom je opširna i vjerujte da sam ja imao jedan veliki problem nakon što sam pripremao ovo predavanje i sabrao dosta materijala o ovoj tematici, imao sam veliki problem da odvojim ono što mi nije potrebno, jer ono sve što sam ja sabrao trebao bi, vjerovatno možda bi sjedli i do pola noći da vam to sve ispričam. Imao sam znači veliki problem da odvojim ono što ću vam kazati. Tema je znači izuzetno interesantna, široka i tekako potrebna svima nama. Normalno, ja sam ovdje prvi put i velik broj vas možda nikada nije čuo za mene, a kako bi čuli ko sam ja. Ali u svakom slučaju ja kada govorim, kada izlažem, kada pričam o vjeri, pokušajem da govorim o stvarima koje su potrebne današnjici, ummetu, jer mi smo sastavni dio ummeta, htjeli mi to priznati ili ne. Zato je potrebno da se ukaže muslimanima, nakon što smo vidjeli i nakon što vidimo, da muslimani živi u jednoj izuzetno teškoj poziciji, ne muslimani Bosne, govorim općenito muslimani ummeta, nakon što smo vidjeli da žive u izuzetno teškoj poziciji, treba da postavimo pitanje sebi kako riješiti problem, odakle nam dolaze problemi. Jer kaže Huzeyfe radijallahu ta'ala, anhu ucijenjeni ashab u hadisu koji zabilježi u Buharija, ljudi su Božijeg poslanika pitali o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me to zlo ne zadesi. Zato mu'min musliman i mu'minka treba da znaju odakle dolazi zlo kako bi se zaštitili. I mi treba da znamo odakle umetu pušu hladni vjetrovi smutnje i iskušenja kako bi se na vrijeme zaštitili. Svakako, braćo moja draga i ciljni sestre, jedan ključni faktor koji uzrokuje ono što vidimo na terenu od poniženja, nazadnosti, jeste u tome što su se muslimani odaljili od Allahovog subhanahu wa ta'ala govora od Kur'ana. Svakako kada govorimo o ovoj uvodnoj riječi o Kur'anu, ne možemo da ne spomenemo onu žalosnu činjenicu, a to je da muslimani, nažalost, velik broj njih, velik broj njih, nisu svjesni blagodati i vrijednosti koje posjeduju u Kur'anu. Ja volim navesti primjer pošto sam eto večeras ovdje prvi put pa mogu te neke svoje stari otrcane primjere i ovdje spomenuti vama prvi put. Jeste. Onaj, primjer muslimana i njihovog odnosa prema Kur'anu je primjer čovjeka koji ima punu saharu zlata u kući, ali umire od gladi. Šta bi mi rekli za takvog insana? Umireš od gladi, a puna sahara zlata. Pa otvori bolan, uzmi to, ti sebi u supermarket, kupi čitav supermarket. Muslimani i čitavo čovječanstvo, ne samo muslimani, čovječanstvo čitavo, guši se, umiri u pošastima, u grijesima, u nemoralu, a lijek je Allahan Kur'anu. A ljudi nisu svjesni toga. I zato kažem, ovaj možda moj primjer i nije adekvatan, ali ja nisam mogao naći bolji primjer od onoga kojeg smo spomenuli. Muslimani Pazite, velik broj ljudi, znači znam šta govorim jer ja sam čovjek bosanac, rođen sam u Bosni, živio sam u Bosni, otišao sam na studije pa sam se vratio ovdje. Znam šta govorim, znam ko je moj narod, volio bi da je bolji, ali šta ću takav je, živim sa njim. Naš narod nije svjestan jedne činjenici, a to je da imamo knjigu koja je govor uzvišenog Allaha te baraka ta'ala i ostaće takva autentična, originalna do sudnjega dana. La ilaha illallah. Originalna i autentična sve do sudnjeg dana. Kada bi se sakupilo čitavo čovječanstvo da samo jedan harf iz Kur'ana izmjenu ne mogu. Kaže uzvišeni Allah te baraka ta'ala u suri El Hijr Inna nahnu nezelne zikra, wa inna Zaista mi objavljujemo Kur'an, kaže Allah tebareke ta'ala. Mi objavljujemo Kur'an i mi ćemo nad njime bdjeti. Neće se izmijeniti ništa. Braću moja draga, to je blagodat koju nemaju drugi narodi. To je osobenost Kur'ana. Allah je samo zagarantuo da će čuvati Kur'an. Sve prijašnje objave su pretrpjela velika, velika iskrivljenja. Više je onoj maloj djeci. Ako samo pogleda jednu kasetu Ahmed Didata, oni se više smiju. Kada vide koliko iskrivljenja ima u Bibliji. Ali Kur'an je čisto toga. Muslimani imaju nešto što drugi kada bi imali. Allaha mi. Kada bi imali to, oni bi ovako uzdignute glave hodili po svijetu i svugdje bi se hvalili sa onim Kur'anom i govorili bi ovo je knjiga koju mi imamo, vaše knjige su iskrivljene, a mi to imamo, ali se stidimo toga. Ne znamo šta posjedujemo, ne znamo da imamo onu Saharu prepunu zlata. Braćo moja draga, priroda insana je takva i toga smo svjesni i vidimo istinitost toga da se ljudi veoma brzo vraćaju gospodaru onog momenta kada se druži sa Kur'anom. Kaže Allahu poslanik u hadisu kojeg zabilježi imam Buharija i muslim od Hureyre Mamin illa juledu ala fitra Ne postoji nijedno dijete koje se rodi, a da nije rođeno u islamu. Ali kaže njegovi roditelji ga pokrste ili ga učine židovom ili ga učine idolopoklonikom, vatropoklonikom. Znači, ljudi se rađaju u osnovi u islamu. Allah nam govori o tome u Kur'anu također, da je uzeo od ljudi ugovor. Elestu bi rabbikum ka, bela. Pa zar ja nisam vaš gospodar? Jesu, sve duše su Allahu posvjedočile da je on njihov gospodar. Ali roditelji dijete usmjere u nekom pravcu. I danas imate Dosta puta u svijetu velike ličnosti koje nisu dozvolile da neko manipuliše njihovim razumom, uzele su Kur'an i pročitale to što piše i uvjerili se šta je Islam. Ali velik broj ljudi je dao drugim svoj razum i kaže evo, ti formiraj moje mišljenje o Islamu i Kur'anu. Ali oni koji uzmu, vidite, velike svjetske zvijezde, Riberi i ne znam nija koji drugi, primaju Islam, zato što su pametni, zato što su razumni, zato što ne dozvoljavaju medijima da im predstavi islam. Već su otišli uzeli onaj Kur'an, pročitali i vidjeli da je to istina. Pogledajte događaj jednog ashaba koji se zvao Tufail ibn Amir, poznati ashab, kako je potvrdila ovu činjenicu da Kur'an ostavlja traga na ljudska srca. Kaže Tufail ibn Amir o sebi, govori, ja sam, kaže, bio pjesnik, prije što se pojavio Boži poslanik. I bio sam poglavar u svome plemenu. U to vrijeme biti pjesnik, to je kao danas da si akademik. U to vrijeme biti pjesnik, kao danas akademik. I kaže, otišao sam u Meku, pa su me srele kurejiši i kažu, pazi, ima jedan čovjek. Njegov govor je sihr, magija. Nemoj slučajno da bi šta slušao. On svojim govorom rastavlja muža od ženi, sina od oca. Najbolje prijatelje rastavlja. Pazi, Toliko su me, kaže, strašili da sam ja rekao ljudi, evo obećajem kad krenim u harem u dole u Kjabu, ja ću staviti pamuk u uši. Kaže i tako, kad sam krenuo u Meku stavio sam pamuka u uši. Da ne bi šta čuo. Kada sam ušao u Kjabu, zatekao sam poslanika, alihi salatu wasalam, kako klanja. Kaže, a Allah je htio da ja nešto ipak čujem. Kaže, pa sam čuo govor, takav nisam prija nikad čuo. Pa ja, kaže, sam sebe, to vam je primjer onog Riberija i ostali, kažem ja sebi, Amre, pa isto ti budala. Jel to tebi neko mora kaziva šta valja, šta ne velja? Pa de slobodno izvadi i poslušaj, Ako ne valja, ostavi. Ako valja, prihvati. Pa sam ja to, kaže, fino izvadio. De, kaže, da ja čujem šta ti učiš. Kada sam čuo šta uči, kaže, rekao sam, ovo nikad čuo nisam, ja sam pjesnik. Oni koji kažu da je to pjesništvo, ma daleko je to od pjesništa. Pa sam sačekao poslanika alihi salatu wasalam i otišao sa njim do njegove kući. Allahu ekber. Kaže Allahom poslaniku, daj nešto, prouči mi nešto iz Kur'ana. Pogledajte, braćo moja draga, šta mu je proučio Boži poslanik? Jel mu proučio 20 stranica? Kaže, proučio mi je kul huvalla, kul euzu bi rabbil felak i kul euzu rabbil nas, pa sam rekao, primam islam. Samo tri sure, braćo moja draga, i to te tri sure svako od nas zna na pamet. I na kraju ovog uvoda, braću moja draga, osjećam jednu veliku potrebu, jer je to izuzetno vezano za ovu našu tematiku, a to je jedno veliko pravilo islamsko, kojeg, nažalost, opet velik broj muslimana u svijetu nije svjestan, nekada u svojoj slabosti bježi od tog pravila, a to je, zapamtite dobro, zapamtite i do, do svoje smrti ponesite ovo pravilo. Sve što ti gospodar naredi, u tome je hajr. Na dunjaluku, a sevap ćeš dobiti na ahiretu. A sve što ti tvoj gospodar zabrani, to je zlo na dunjalu koja dobit ćeš kaznu na ahiretu. Zapamtite, koliko god da te šetan savlada, nemoj da pomisliš ono što je zabranjeno da je to dobro. I nikad nemoj da pomisliš ono što je naređeno da nije dobro. Evo vam primjera dva, pa ćemo početi sa predavanjem. Kaže Allah poslanik u hadisu je zabilježio, ima mebu Davu, Tirmizi se vjerodostojnim lancem prenosilaca, Allahu poslanik je prokleo onoga koji daje mito i onoga koji uzima. Prokleti. Teško se onome koga poslanik proklete. Ljudi kažu, ba dobro, poslanik, to je prije često godina, evo mi ćemo danas početi davati mito i uzimati. A nisu svjesni da činjenjem samo tog grijeha otežavaju sebi i kako život na Dunjaluku. Danas će neki bogatun otići tamo dati nekom doktoru mito pa će on njega fino pregledati. Ali će nam sutra doći did neki penzionir koji jedva sastavlja kraj s krajem i on preda knjižicu, ovaj u knjižici vidi nema ništa, kaže zdrav si, aj kući. Boli njega, bubreg, ali nema veze, idi, nisi podmazum. Dođe čovjek sa ženom u porođajnim bolovima, imaš podmazat, nema podmazat, pa eto, dođite sutra. Pa ljudi, ljudi zbog jednog grijeha se otežali sebi život. Čovjek nekomu nanio nepravdu, on bi njega otišao tužit. Kako ću ga tužit kod sudije, ko više podnaži, taj je bolji. Jednostavno, teško nam je živiti zato što smo zamutili vodu činjenjem grijeha. Evo vam drugi primjer. Žena. Ženi je naređena da bude pokrivena. Dobro. Ima velik broj žena, kaže, hajde, nema veze, može se uđeneti otkriveni gore i dole, hajde, u redu. Ali nismo svjesni šta proizilazi iz tog grijeha. Žena kada izlazi na ulicu otkrivena, Gledaju u nju muškarci, to budi kod njih strasti. Šta dolazi nakon toga? Dolazi do ašikovanja, dolazi do kafića, dolazi na kraju krajeva do bluda, svjesni smo toga. Nakon toga šta dolazi? Dolaze vanbrašna djeca. Šta dolazi sa vanbrašnom djecom? Dolazi sida. Šta dolazi još sa vanbrašnom djecom? Ta djeca odrastaju na našoj ulici, nemaju mami, nemaju babi, to su sutra kriminalci u našem gradu. Pogledajte koliko belaja samo zbog jednog grijeha. Sve što ti Allah zabrani, to je zlo na dunjaluku. A sve što ti naredi, to je hajr za tebe na Dunjaluku. A sevap ćeš pokupiti na ahiretu. To se vezuje za ovu našu temu, nagrada učenja Kur'ana. Ja ću namjerno malo odužiti u ovoj tematici nagrada učenja Kur'ana. Da vidite kolike nagrade očekuju ljude na ahiretu za učenje Kur'ana. A Allah, onaj koji je stvorio nas, on zna zašto nam je tolike nagrade obećao. Da se družimo s Kur'anom i da iz njega crpimo program po kojem ćemo živjeti. Učiš Kur'an, to ti koristi na dunjaluku, a imaš veliku nagradu na ahiretu. Kaže Allahu poslanik u hadisku je imam Tirmizi od Abdullah ibn Mes'uda sa vjerodostojnim lancem prenosilaca ko prouči harf, slovo iz Allahove knjige ima dobro djelo. A kaže Allahu poslanik dobro djelo se u desetorostruči kada se naplaćuje. Pa kaže Allah poslanik kako ljudi ne bi neispravno shvatili hadis, kaže ja nisam rekao elif lamin, ono što mi čujemo dosta puta elif lamin. Kaže ja ne kažem da je to jedan harf, već su to tri harfa. Elif je harf, lam je harf, mim je harf. Samo kažeš elif lamin, već su to tri sevapa. Za svaki harf imaš dobro djelo. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam također, u hadijskoj ima muslim, Kur'an će doći na sudnjem danu i bit će šefađija za njegovog sahibiju. Kada se ljudi budu tušili u grijesima, u znoju svojih grijeha, jer Allah poslanik koji ne govori po hiru svome, kaže ljudi će na ahiretu, na sudnjem danu, bježati od svoje majke, od svoga oca, od svoga sina, toliki belaji, kao što kaže u vjerodostojnom hadisu, bići, neki će biti u znoju do članaka, neko do koljena, neko do pasa, neko do usta. Tada za nekoga dolazi šefađija, za nekoga će doći Dragana, za nekoga Ceca, pa će ga odvesti gdje će i ona, ne može ga ona stuđene to odvesti nikako. Ali za nekog će doći Kur'an. Gdje ćete Kur'an odvesti? Pa u džennet. Kaže Allah poslanik, doći će Kur'an na sudnjem danu pa će se zauzimati za svoga sahibiju. Također, kaže Allah poslanik u hadijskoj izbilježima Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenoslaca, doći će na sudnji dan Kur'an i post pa će se zauzimati. Kaže post, gospodaru, ja sam svoga sahibiju uskraćivao hrani, svi jedu, a on posti. Pa dozvoli mi, kaže, danas da se za njega zauzmim. A kaže Kur'an, gospodaru, ja sam svog sahibiju zauzeo noću od spavanja, svi spavaju, on klanja noćni namaz. Dozvoli mi, kaže, da se zauzimam za njega, pa će im biti dozvoljeno da se zauzimaju za svoje sahibije. Kaže Allah u poslaniku hadisu Buhari i muslima, nije dozvoljeno zavidjeti bratu muslimanu, osim u dvije situacije. Ali koja zavist? U, arapskom jeziku imate zavist pokuđenu i pohvalnu, dozvoljenu. Pohva, pokuđena je da nešto zavidiš i da želiš da to bratu muslimanu nestane. On ima auto, ti kažeš daj meni ono auto, ali da on nema. Tu je pokuđeno. A imate drugu zavist koja je dozvoljena da kažeš gospodaru daj i meni onako, ali neki on i dalje ima. E to ovdje se odnosi ovaj hadis na to nije dozvoljeno zaviditi osim u dvije situacije. Jedna od te dvije situacije čovjek kojim je Allah dao Kur'an i on živi po njemu i uči ga. Sve to ukazuje na vrijednost druženja sa Kur'anom. Pogledajte ovaj hadis, samo kada bi o njemu razmišljali. Hadis koji ih zabilježuju, imam tirmizi sa vjerodosnim lancem prenosilaca, kaže Allah poslanik, doći će se na sudnji dan pa će reći se insanu, uči Kur'an, onako kako se ga učio na, na Dunjaluku i uzdiži se. Stepin po stepin. Jer je džennet stepeni. Uzdiži se. Zadnji stepen ćeš dostići onoliko koliko znaš Kur'ana. E, brate moj i cijena sestro, koji stepen hoćeš? Hoćeš velik stepen, onda treba da družimo se dosta sa Kur'anom. A mi mi čini koda da nekako, koda nam je rekao neko da, je najbolja ona dole najniža deređa. Pa svi hoćemo samo da znamo oni desetak, petnaest sura dole na kraju Kur'ana, a oni sto drugi, pošto u Kur'anu ima 114 sura, oni stotinu nek uči neko drugi. Znači, na sudnjem danu naše deređe će biti shodno ono, mi koliko znamo Kur'ana na pamet. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, i to je zadnji hadis, da vidite kako čovjek učeći Kur'an može zaraditi mnogo sevapa. Kaže Allah poslanik jedne prilike ashabima, zar ne može svako od vas za jednu noć da prouči trećinu Kur'ana? Kažu asabi Allahu poslaniće, za jednu noć proučiti trećinu Kur'ana. Trećina Kur'ana je, braću moja draga, 200 saf, sahfi, oni listova, sahifa. Ko će tu za jednu noć proučiti? Kaže Allahu poslanik, pa kulhu valla vrijedi trećinu Kur'ana. Hadis, vjerodostojan zabilježio ima muslim. Znači, kulhu valla proučiš, imaš sevab kao da si proučio trećinu Kur'ana. Braćo moja draga, žalosno je ja kažem, ne obraćam se samo bošnjacima, obraćam se cijelom ummetu. Žalosno je što muslimani izuzetno malo pažnje posvećuju Kur'anu. Evo, hajmo biti otvoreni. Ja dosta puta volim da budem objektivan. Ubosni uzmite. Koliko ljudi u Bosni u procentu koji se deklarišu kao muslimani znaju učiti u Kur'anu? Da li je to 10%? Ja bi bio sretan kada bi bilo 10%. Pa zar toliko volimo gospodara našeg da nismo u životu mogli odvojiti mjesec dana pa da naučimo učiti u Kur'anu? Jer ja garantujem, to sam probao sa starijim osobama, za mjesec dana se priđe sufara. I čovjek počne pomalo već učiti u Kur'anu. Pa polako, za godinu, za ako Bog da, uklizat ćeš se. Ali bitno da prođeš sufaru. Čovjek živi 60 godina i mašala u džamiju ide, ali umire, on i dalje ne zna učiti u Kur'anu. Boga mi, braćo moja draga i ciljni sestre, tu je veliki upitnik kada je u pitanju naše stanje. Braćo moja draga i ciljne sestre, nama je poznato, muslimani to vjeruju, a to im je potvrdio njihov poslanik, ali i sram da mu'min na Dunjaluku ne može vidjeti svoga gospodara. Kaže Allah poslanik, vi nećete vidjeti Allah sve dok ne umrite. Čovjek musliman na Dunjalku ne može vidjeti gospodara. Ali je Allah iz svoje milosti prema nama dozvolio, dozvolio da mi možemo učiti njegov govor, Kur'an. A taj Kur'an, pazite kakav opis u Kur'anu ima, ajde reknimo u tom žargonu, težak opis. Kaže uzvišeni Allah, kada bi se Kur'an objavio brdu, brdo bi se od strahopoštovanja prema Allahu srušilo. Brdo ne može podnijeti učenje Kur'ana i objavu, a ljudsko srce to može. To je velika blagodat Allaha prema nama. Koliko smo svjesni te blagodati, koliko koristimo tu blagodat. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo ti bi vidio brdo poštovanja, puno, kako se strušilo pred Allahom subhanahu wa pred njegovom veličinom. A takve primjere mi navodimo ljudima, ne bili razmislili. Allah nam je omogućio da učimo njegov govor. Koliko koristimo tu blagodat, braću moja draga. Braću moja draga, moram spomenuti da velik broj ljudi ima neko ubjeđenje da je Kur'an nešto daleko od nas, da je Kur'an nešto nedostižno, da je to teško, da su to neke dodatne obaveze. A nije tako mi Allaha. Kur'an je objavljen nama da živimo po njemu. Elif, la, mim, zalike el kitabu, la huda lil Kaže Allah te na početku Kur'ana. Ovo je knjiga u koju nema nikakve sumnje. Upustvo bogobojazni. To je životno upustvo. Kako ćeš živjeti bez upustva? Kupiš mašinu koja vrijedi 300 maraka, ne smiješ je uštekati, uštek dozu dok ne pročitaš upustvo upotrebi. Pa kako možeš na Dunjaluku živjeti 60 godina bez upustva? Nikad ga otvorio nisi. Ako si otvorio, znaš li šta tu piše? Čitaš li prijevod? Kaže Allah te bareke ne ostavljajući prostora šeitanu. jasno nam ukazuje zašto je Kur'an objavljen. Tahe, ma enzelna alejke l'Qur'ane li teška, illa li men jahša. Allahu akbar. Taha, mi ti ne objavljujemo Kur'an da bi se mučio. Ma nije to ništa. Illa tezkiratan limen jahša. Ma to se objavljuje onome ko hoće poruku, onome ko se boji. Nema nikakvog opterećenja. Allah tvoj, gospodar ti objavio to kako bi sretno živio. Nije ništa teško. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ Ma mi smo Kur'an olakšali za svatanje. Ima li neko da hoće pouku da uzmi? Pa zar ne vidite, braćo moja draga, istinitost ovog ajeta na svakom koraku? Djeca u Bosni, danas, u re, gore onim ruskim republikama od deset godina, koji nikada u životu nije znalo riječi arapskog nauči Kur'an na pamet. To je Allahova blagodat prema nama. Kaže Allah, mi smo Kur'an olakšali. Ko hoće da uzme pouku? Allaha mi svako može naučiti. Samo je pitanje koliko mi to želimo. Naša djeca imaju afiniteta. Mogu, Allaha mi mogu. Samo pitanje gdje mi njihove potencijale usmjeravamo. Naša djeca upita i nabrojat će ti stotinu igrača, njihov broj kopački, koliko njegov transfer košta, kad se rodio, kada će, kada će otići, kada će doći, koliko igra, koliko go, sve živo zna. Kažeš, sine, znaš li Fatihu? Kaže, šta je to, to neka nova planeta otkrivena? Ma nije, sine, to ono u namazu što se uči. Aha, to je to nešto. Znači, naša djeca imaju afiniteta, imaju potencijala. Allaha mi. Samo pitanje gdje mi taj potencijal iskorištavamo. S druge strane, vidjeli smo da je Allah olakšao Kur'an. Da Kur'an nije objavljen da bi se mi mučili. Ali možda će neko kazati, dobro, Allah je to objavio, pa ko hoće nek uči, nek se druži, dobro je. Ako neće, ne mora. Ne. Ne. Pogledajte ljude Pogledajte nevjernički svijet prvenstveno. Koliko samoubistava. Zašto? Ljudi su nesretni. Žive teškim i mučnim životom jer su se odaljili od fitre, od prirode na koji joj, ih je Allah stvorio. Pogledajte ovaj kuranski ajet također u suri Taha. A'udhu billahi minash shaitanir ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى A onaj ko okrene glavu od moje knjige, teškim životom će živjeti. Pa gospodaru kaže što mene uvijek? Pa što tebe, Džesiju prema Kur'anu, eto što tebe. Allah kaže ko okrene glavu od moje knjige, kako? Ne postupa po njoj, neka zna da će živjeti teškim životom. To ti je formula od uzvišenog Allaha, 1 plus je 2. Koliko god se dalje okrećeš od Kur'ana, sve ti je teži život. Što mene? Pa što tebe? Džesi, u džani? učiš li, znaš li, koliko znaš? Kaže uzvišeni Allah, onaj ko okrene glavu od moje knjige, teškim životom će živjeti i na sudnjem danu ćemo ga slijepim proživjeti. Zašto slijepim? Kaže uzvišeni Allah te barkve tala pojašnjava. Dođe čovjek, kaže, gospodaru, što sam ja slijep na sudnjem danu, ja sam vidio na Dunjaluku. Kezalike je tetke ajatuna. A naši ajete su tebi dolazili, ali si ti bio slijep. E, sad ćeš biti slijep na ahiretu. Istu nagradu ćeš dobiti. Kaže, braću moja draga, se u hadisku izbilježima muslim. Omer radijallahu ta'ala imao namjesnika u Mekke. Jedne prilike Omer na putu sretne tog svog namjesnika iz Mekke i kaže njemu, koga si ostavio iza sebe u Mekke? Kaže, ostavio sam čovjeka koji se zove Ibnu Ebza. Kaže, to je jedan rob. Omeru se kosa na kostru. Šta rob čovječe? Gdješ roba ostaviti njima? Za namjesnika. Omere kaže, to je hafiz Allahove knjige. To je kadija. On zna nasljedno pravo. Kaže Omer, radi Allahu ta'ala čuo sam vašeg poslanika da kaže Inna Allaha jarfa'u bi hadel kitabi aqwamen wa yada'u bihi aharin. Zaista sam čuo poslanika da kaže Allah sa ovom knjigom uzdiže jedan narod a druge spušta. Uzdiže one koji uzdignu Allahu knjigu, a spušta oni, ponižava oni, kao što su bošnjaci danas poniženi, zato što su ostavili Allahu knjigu, Allah ih ponizio. Japanci su uzdigli Allahu knjigu, pa se educiraju, pa rade po onom koji je nama prvi objavljen. itora, uči Bošnjo, a Bošnjo sve voli osim knjigu, pa kad su Japanci uzdigli Allahovu knjigu, iako nisu muslimani, Allah i uzdigao. A kada su Bošnjaci i ostali dio ummeta spustili knjigu i bacili je iza svojih leđa, doživjeli su ono što vidimo na svakom koraku, počevši od Afganistana, Čečenije, Pakistana, malijezi gdje god hoćete. Muslimani i njihova riječ ne vrijedi na svjetskoj sceni ništa. Uvijek se neka Arapska liga sakuplja i neke donese odluke, ali niko to ne ferma. Nemaju snage niti vrijednosti. Braćo moja draga, žalosno je što velik broj ljudi ne razmišlja šta je to pravo Kur'ana, zašto je Allah objavio knjigu. Je li objavljen Kur'an da bi ga lijepo umotali u peški ili ostavili na policu i kada dođe neki gost i mu kažemo, e vidiš imam ja Kur'an u kući ili je nešto drugo. Objavljen je prvenstveno da se uči i vidjeli ste kolike nagrade su obećane za učenje Kur'ana sve kako bi mi sretno živjeli na Dunjaluku, a zbog toga ćemo dobiti nagrade na Ahiretu. Zato, braću moja draga, ako želimo da popravimo naše stanje, moramo početi od nuli. Prvo naše mladi, naše generacije odgajati u ljubavi prema Kur'anu. Ako pogledate historiju velikih učenjaka, našeg imama Ebu Hanife i drugih, vidjet ćete u njihovoj biografiji naučio Kur'an do desete godine. Naučio Kur'an do 12. godine. Šta naša djeca nauči do 12. godine? Ima, alhamdulillah, djeci koja se vezuju za džamiju, koja nauči. Ali koliko je, možemo vidjeti prosječno koliko djece se vezuje za džamiju, koliko je djece koja uči na ulici. Šta će ih ulica naučiti? Ništa. Drugi razlog objavljivanja Kur'ana, nakon što smo rekli da je Kur'an objavljen, da se uči, Kur'an je objavljen, da se o njemu razmišlja. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Kada bi on bio od nekog drugog, a ne od Allaha, oni bi našli u njemu koliko hoćeš kontradiktornosti. Svi neka se saberu, čitava zemaljska kugla, samo nek nađu jednu kontradiktornost u Kur'anu. Kur'an je objavljen da se o njemu razmišlja. I kada bi mi razmišljali o Kur'anu, drugačiji bi bili Allahami. Kada bi ti znao da ti Allah u Kur'anu kaže zaista su mu'mini braća, ti gdje god bi kojeg mu'mina u džami sreo, ti bi selam alaikum, kako si brate, kako si mi dide, kako si mi hađija, mogu li ti šta pomoći? Jer je to tvoj brat, Allah ti kaže da je to tvoj brat zaista s tobom klanja u džamiji. Kada bi mi razmišljali o Kur'anu, ali nažalost malo razmišljamo. Braćo moja draga, treba da znamo, ja to uvijek preporučujem. Mi, ljudi koji ne znamo arapski jezik, treba da čitamo prijevod Kur'ana onoliko koliko čitamo i arapski. Jer rekao sam na početku, kakva je korist proučiti arapski, to je sevap, za svaki harf imaš sevap. Ali mudrost objavljivanja Kur'ana jeste da razmišljamo, a to ne možeš postići zato što ne znaš arapski, osim ako čitaš prijevod. Uzmi onaj prijevod Kur'ana, pa pročitaj malo nešto. Šta ti tvoj gospodar objavljuje? Razmišljaj malo o tome. Da li si ikada, i ja isto zajedno sa tobom, da li si ikada pustio suzu učeći Kur'an? Kako ćeš pustiti suzu kad ne znaš šta učiš? Mi znamo tamo neke pod navodnim znacima svjetske jezike, engleski, španski, francuski, njemački. Ko zna jezik Kur'ana? Da sutra kad staneš u namaz, kad kažeš tamo opis dženneta, da ti suza poteče. Opis džehennema, da ti naupadnu tvoji grijesi pa da zaplačiš. Kada smo pustili suzu? Mi nemamo suza zato, jer smo ih isplakali, oplakujući tamo neke Pjevače koji su poginuli u nekim saobraćajnim nesrećama. Nemamo mi suza za Kur'ana. Pa gdje smo tu? Gdje smo tu u odnosu na Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam? Zato kažem, treba da znate da čovjek će, ako Bog da, inša imati veliku nagradu ko bude čitao prijevod Kur'ana sa željom da razmišlja o Kur'anu. Pogledajte samo, braću moja draga, neke argumente da vidite kako se poslanik odnosio prema Kur'anu. Kaže su hadis koji je zabilježio imam Buharija od Abdullah ibn Mes'uda. Kaže, jedne prilike mi kaže Allah poslanik, da uči mi Kur'an. Kaže Abdullah ibn Mes'ud, da tebi učim, a tebi objavljeno. De, kaže, ja volim da mi drugi uči. Kaže, pa sam pošao učiti suru En-Nisa sve dok nisam došao do kuranskog ajeta فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا A šta će biti na sudnjem danu kada za svaki narod dođe svjedok, a ti poslaniće dođeš svjedok za sve ostali? Kaže Abdullah ibn Mesud, pa im poslanik rekao, kel an, dosta je, dosta je. Pa sam pogledao u poslanika, a njegove oči plačne, njegova brada se natopila suzama. Gdje su naše suze? Gdje su naše suze, braćo moja draga? Ta suza je skupa. Kaže Allah u poslaniku hadisu kojeg zabilježili Buharija i Muslim, Sedam osoba, sedam osoba će biti u hladu Arša na sudnjem danu kada ne bude drugog hlada. Neko će na sudnjem danu se tušiti u znoju, a neko u hladu Arša. Allahu akbar, kosu, kosu. Volio bi da imamo vremena spomenuti sve sedam kategorija, a jedna od njih je čovjek koji se sjeti Allaha pa mu poteče suza. Sjeti se Allahovog dženneta i nagrada. Sjeti se strahote džehennema pa mu poteče suza. Ta suza je teška. Ta suza je skupa. Zato je i nema. Sve što je skupo, nema ga. Također, braćo moja draga, kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, u hadisu kojeg je zabilježio imam Tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, neće ući u vatru insan koji je plakao i strao poštovanja prema Allahu. Ko hoćeš da se zaštitiš vatre i džehennema, Evo ti prilike, evo ti načina, evo ti metode. Hajrukum men al Najbolji među vama su, kaže Allahu poslanik, oni koji se poduče Kur'anu, zatim druge podučavaju. To ti je vaga da se izvagaš koliko vrijediš kod Allaha, jer ti poslanik kaže, najbolji među vama su oni koji se poduče Kur'anu i koji druge podučavaju. Kaži, a iša radijallahu ta'ala kada je Allahu poslanik obolio, do te mjere da su nastupile smrtne muke. Pa kaže Allahu poslaniče, ko ćete zamijeniti u mihrabu? Kaže, zovite Ebu Bekra. Kaže Aisha, to je njegova čerka Ebu Bekrova, Allahu postaniće. Ebu Bekr je mehak čovjek. On ako uđe u mihrab, kad počne učiti Kur'an, njega niko čut neće od plaća. to je Ebu Bekr, to je najbolji insan u umetu. Zato je on najbolji u umetu. Kaže, neće ga moći čuti, toliko plaći. Kaže, muru Eba Bekr, naredite I nega ga ne čuju, Ebu Bekr treba da ljude predvodi u namazu. Ali je poenta, to su čista srca koja plaću iz strahopoštovanja prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Pogledajte primjer Allahu poslanika u drugom hadisu kada kaže Allahu su najdraže dvije kapljice. Kapljica suzi koja poteče iz straha prema Allahu i kapljica krvi koja je prolivena u borbi na Allahovom putu. To su kapljice najdraži Allahu te baraka ta'ala. Pa sada na nama je da vidimo šta ćemo raditi. Treća stvar, Kur'an je objavljen, rekli smo da se uči, da se o njemu razmišlja. I najbitnija stvar, nažalost, opet zapostavljena, volio bi da nije. Kur'an je objavljen da bi se po njemu živjelo. Kaže uzvišeni Allah te baraka ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ خِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ Nema pravu ni mu'min ni mu'minka kada Allah nešto odredi da po svome nahođenju postupaju. Mu'min samo kaže čuo sam i pokorajim se. Koliko mi radimo po Kur'anu, koliko propisa znamo, nemoj bošnju tamo haram, ma nema veze koje se kaže otuda vratio. Vratio je se onaj koji ne govori po hiru svome Muhammed alaihi salatu Selam. On je dosta puta bio u džennetu. Vratio se tako mi uzvišenog Allaha. To što mi to ne znamo, to je druga stvar. Da pročitamo bilo koju hadijsku zbirku, znali bi da je se vratio Muhammed alaihi salatu wasalam, da je bio u džennetu. Nemoj Bošnjo tako! Nema vezi, imam ja dobro srce i tako dalje. Kur'an je objavljen da bi se po njemu živjelo, braćo moja draga. Pogledajte ovaj hadis koji izbilježi imam Ibn Mađe sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Jedne prilike Allah poslanik nešto govori ashabima pa kaže to će nastupiti kada nestane znanja. Pa kaže jedan ashab koji se zove Zijad ibn Lebid. Kaže Allah poslaniće kako će nestati znanja? Evo mi imamo, kaže Kur'an. Mi ga učimo. Podučit ćemo ga našoj djeci. Naša djeca će podučiti svoju djecu i tako. Kaže Zijade, Ma teško tebi. Ma mislio sam, kaže, da si ti jedan od najpametnijih ljudi u Medini. Kakva pohvala. Ali kaže, pa zar ne vidiš židove i kršćane da imaju tevrat u svojim rukama? I uče ga. I opet su zalutali. Ali zato kaže što ne radi po onome što je u njemu. Možeš učit, ali ako ne radiš, opet je bela i opet je problem. Pogledajte, braćo moja draga, <clears throat> sve spomenuto do sad sve se odnosi na živi. Dozvoljeno je, braćo moja draga, i to je velik dio mezheba i učenjaka dozvolio da čovjek nešto prouči svome mrtvom i pokloni sevap tome. To je u redu. Ali to je jedan mali segment zašto je Kur'an objavljen. Kur'an je objavljen nama. Tamo Allah Đelšan kaže, o vjernici, ne možeš se obraćati mrtvom insanu. Mrt insan može ako Bog da imati seva pod ono što mi njemu proučimo. Ali se Kur'an čitav odnosi na nas, živi. Da ne zalutamo na dunjaluku. Braćo moja draga, pogledajte samo kako su ashabi živjeli sa Kur'anom. Kaže Abdullah ibn Mes'ud, kaže tako mi Allaha, ja znam svaki ajet u Kur'anu gdje je objavljen i povodom koga je objavljen. A da znam da ima neko na planeti učeniji od mene, ja bi otišao da tražim kod njega znanje. Kada su objavljene riječi uzvišnog Allaha subhanahu u suri El-Beqara, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون kada su objavljeni ajeti ko će tu Allahu drage volje zajam dati dolazi čovjek koji se zove Ibn Dahdah ashab plemeniti i cijenjeni kaže Allahu poslaniće Allah stvoritelj zemlje i nebesa traži od nas zajam Allahu nije potreban naš zajam. On je stvoritelj zemlje i nebesa. U smislu zajam daj nešto sadake na Allahom putu pa ćeš to naći na ahiretu. Kaže Allah poslanik, da, Allah traži od nas zajam. Daj mi, kaže, svoju ruku. Pa mu poslanik dede ruku, kaže moj palmovik u kojem ima šest stotina palmi, to je možda deset duluma parcela, daj mi, kaže, na Allahom putu. Ali interesantno spomenuti drugu predaju ovog hadisa koji je zabilježio imam Ibn Hibban, Kaže, dolazi čovjek Božijem poslaniku i kaže, Boži poslanić, ja sam želio da ogradim svoju njivu. Pa ima jedan asab, ima svoju jednu palmu, ona meni smeta da ja upravim svoj zid, svoje te njive i svog bostana. Pa možeš li, kaže, ikako pregovarati sa njim da mi tu palmu dadi, da ne mora zid ići ovako? Kaže Boži poslanik tom asabu, bil ti dao tu svoju palmu ovome, ja tebi obećajem palmu u džennetu. Kaže, palma u džennetu, to znači ti ćeš ući u džennet. Kaže, ne dam. Ima čovjek pravo. E dolazi ovaj naš junak, Ibnu Dahdah, on je to sve pratio. Ide on onome što ima jednu palmu. Kaže, ja imam palmovik, u njemu ima šestotina palmi. Šta misliš kad bi ja tebi dao čitav palmovik za ovu jednu? Bili, bi, daj. On sad ima tu jednu koja smeta zidu. On ošao poslaniku, poslaniće, kaže sad je ona moja palma, ja i tebi dajem za jednu palmu u džennetu. Kaže Allah poslanik, koliko će samo Ibnu Dahdah imati grozdova palmi u džennetu. On došao tamo po svoju ženu, kaže kupi sve iz tog palmovika, ma ja sam to dao Allahu zajam. Kaže ona, e to je prava trgovina. Danas će ovo što bi nešto i dao sadaki, ali kad kući dođe valja ženi položiti račun gdje dao, ne daj čoveče. Ali pogledaj ove asabike, dao palmovik od šest palmi. Pa to su milioni ili milijarde. Kaži, e to je trgovina, pravi si mujki, ti si mu'min. Kako su oni, braćo moja draga, živjeli sa Kur'anom? Ebu Talha, poznati Ashab Ensarija, jedan od najbogatijih ljudi u Medini. Imao je palmovik odmah naspram vrata džamije Božijeg poslanika. I Božji poslanik kada bi klanjao, odmah iz džamije uđe u njegov palmovik, uzme malo datula i napije se vodi. Tu je bio izvor. I Allah te barake wa ta'ala objavljuje ajet u suri Ali Imran Len tanalu birra hatta tunfiqu ma Vi nećete dostići dobročinstvo sve dok ne budete davali šta? Ono što nam je višak. A, a, ne, višak, neće niko viška Ono što volite. Koš koš dobročinstvo, kaj moraš dati ono što voliš. Dolazi je Butalha, Božijem poslanik, kaže Allahu poslaniće, ovaj moj palmovik, zvao se Beiruha, Ja njega volim, kaže, najviši. Tu mi je najdraži. A pogotovo ga volim što ti u njega ulaziš. Ali Allah kaže, nećete dostići dobročinstvo sve dok ne budete davali ono što volite. Kod nas kad otišneju cipela i kad progledaju gore navr prstio, kaj hajmo i sad nekom je dat. E, gotovo je to, tu se vapa malo ima. Kaže Boži poslaniće, ja ovo dajem vakuf radi Allaha. Kaže Allahov poslanik, e to je prava trgovina. Ali kaže, bolje ti je podijeli svojoj rodbini, nego da ja to dadim nekome drugom. Pa je uradio taj palmovik u koji je ulazio Božji poslanik, u kojem je bio izvor koji je blizu džamije Božjih poslanika, dao ga je podijelio svojim rođacima. Hoće da implementira u svome životu onaj kuranski ajet. Braćo moja draga, poslušajte samo nakon što smo vidjeli kako su osabi živjeli sa Kur'anom, poslušajte kako uzvišen je Allah koji je stvoritelj zemlje i nebesa, koji je objavio Kur'an, kako on opisuje taj Kur'an nama. Kaže uzvišeni Allah, Elif lam ra, kitabun enzelnahu ilike, li tuhriđen nase, min volumati ilan nuri bi idni rabbihim ila sirati l'azizi hamid, ila sirati l'azizi el hamid. Elif lam ra, knjigu ti objavljujemo da bi ljude izvukao iz tami, dalaleta i kufra na svjetlo istini. To je Kur'an. Tako ga opisuje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni Allah وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Mi ti knjigu objavljujemo u kojoj je sve pojašnjeno. Kur'anom je sve pojašnjeno. I kako mi onda možemo živjeti bez tog Kur'ana ako je u njemu pojašnjenje za svaku stvar? Također, Kaže uzvišeni Allah: on min al-Qur'ani ma huwa Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je milost i ono što je lijek. Kur'an je lijek. Nekada su osabi znali čovjeka ujede, škorpija ili bilo šta, bolest, samo stavi ruku, prouči mu fatihu, čovjek odmah ozdravi. I taj Kur'an mi isti danas imamo kod nas. Da li ga koristimo tako? On je rahmet, on je milost i lijek, braću moja draga. I evo, na kraju ovog našeg druženja, vjerovatno su tu vama poznate stvari. Ali kaže uzvišeni Allah وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَوُ الْمُؤْمِنِينَ Ti opominja, opomena će koristiti vjernicima. Zamislite kada bi mi živjeli sa Kur'anom, kako bi lijepo i sretno živjeli. Našli bi mi tamo u Kur'anu da djeca moraju poštovati roditelje. Ah, kad bi mi živjeli sa Kur'anom, koliko bi se staračkih domova zatvorilo. Bi bila njima šteta, ali bi mi živjeli sretno. U naš čovjek stari, a boji se starosti. Zašto se boji starosti? Boji se hoće li ga ono njegovo dijete sutra kada se oženi izbaciti na ulicu. Ili će ga tamo negdje u starački dom odvesti. A kaže uzvišeni Allah وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Allah ti naređuje da samo njega obožaješ i da dobročinstvo svojim roditeljima činiš. Kako bi bilo lijepo živjeti po Kur'anu. Kada bi ljudi znali da im je najveći autoritet Božji poslanik. Nažalost, muslimani lutaju od istoka pa gore pa dole prema zapadu, traže neke autoritete, tražu neke uzore u pjevačima, igračima, manekenkama, sviračima. Allah subhanahu wa ta'ala kaže لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor. To je onaj kojeg je, za koga je potvrdu i preporuku dao onaj koji je stvorio zemlju i nebesa. Ovi gore, pjevači, igrači, montirači, kad bi se izvagali dunjalučkim ovim vagama, oni ne zaslužuju da se slijedi. Pa to su drogeraši, to su prevaranti, to su alkoholičari. I naša omladina gleda u njih ko da su tu svijeci. Također, kada bi živjeli sa Kur'anom, znali bi da su muslimani braća. Innemel minune ikhwa Zaista su vjernici braća. Kada brat od tebe traži nešto što možeš pomoći, zamisli da to traži tvoj brat po krvi. A on je tvoj brat. I ashabi su davali prednost bratstvu u vjeri nad bratstvom po krvi. Ali smo mi daleko od toga. Također, mi kada bi živjeli sa Kur'anom, mi bi znali da je glavna razlika među ljudima kod Allaha, a ne kod nas, bogobojaznost. Kod Allaha si težak onoliko koliko ga se bojiš. Možeš imati benzinske i hotele i kamione i avione i ostrava i šta hoćeš. Ali ako se ne bojiš Allaha, kod njega ne vrijediš. Inne ekramekum inda Allahi etkakum. Zaista su kod Allaha najbolji oni koji se najviše Allaha boji. Možeš biti sirotinja, ali si možda kod Allaha težak. Jedne prilike Allah poslanik sjedi sa jednim ashabom, prolazi pored njih čovjek, kaže Allah šta misliš ti o ovome? Kaže Allah poslaniče, jedan od najuglednijih. On će god ode se zauzimat, sve prolazi. Ženice svi mu daju. Šuti Boži poslanik. Prošao poslije toga čovjek siroma, nako bijeda. Kaže, šta misliš o ovome? Kaže Allah poslaniče, bijeda, siroma, taj će god ode se zauzimat, tražit, nikom ništa ne dam. E vidiš, kaže ovoga. On je bolji od onog malo prije kada bi se čitava zemaljska kugla napunila Čitava zemaljska kugla, ovaj je bolji. Jedan sam od njih čitave zemaljske kugle. Kod Allah se ne gleda odjeća. Kod Allah se gleda srce. Kod Allah se gleda strah od Allaha. Kada se osamiš negdje sa haramom i kažeš, ali me vidi Allah. Allah sve čuje, Allah sve zna. Također, kada bi se družili sa Kur'anom, mi bi znali da je ponos mu'mina i muslimana gdje? U slijedjenju zapada. <laughs> Jes, malo sutra. Ponos muslimana je u Kur'anu. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون Mi vam objavljujemo knjigu u kojoj je slava vaša. Pa hoćete li se upamijetiti? Allah ti nije osvijeti, ti moraš razmišljati gdje ti je slava. Slava ti je u Kur'anu. Ali ne nakon imaš knjigu i nosaš je pod pazuhom. Da radiš po njoj. Tu je tvoja slava. Arapi, onog momenta kada su se privatili Kur'ana, prije toga su bili raštrkani, nisu na svjetskoj sceni ništa vrijedili. Ali kada su se uzeli Kur'ana čvrsto, Allah je uzdigao. Postali su najveća sila tog vremena. Porazili su najveće vele sila tog vremena. A danas muslimani najbrojniji narod na planeti skoro, a najponiženiji. Jedan plus jedan. Ostaviš Kur'an, Allah ostavi taj narod. Prihvatiš se Kur'ana, Allah će te uzdići. Također, muslimani kada bi se družili s Kur'anom, znali bi da im je obaveza da uči, da se educiraju i u vjerskom i svjetovnom pogledu. Trebaju nam inženjeri, trebaju nam doktori, trebaju nam informatičari, trebaju nam poljoprivrednici, trebaju nam i vajzi, trebaju nam karije, trebaju nam efendije. I to prvi ajet koji je objavljen muslimanima nije bio klanjaj, već uči. I čafiri žive po Što je švabo uspio? Uči, čita. Nema vremena za sjelo. Japanac kad sjedi na autobuskoj stanciji, on sjedi i čita, nema vremena za razgledanje. A pogledajte nas, svjetsku, evropsku, ne znam ja više koje je prvenstvo, u futbalu, košarci, odbojci, sjediš po cijeli dan, buljiš utakmice, ne znaš o Kur'anu, ne znaš o svjetovnim stvarima. Bilo koji virus da ti uđe u kompjuter, zovi tamo nekog, odi vamo, instaliraj mi, poludio mi kompjuter i ja sa njim zajedno i tako. Ne znamo ništa. U Japanu ako završiš srednju školu i nisi došao sa nekim velikim izumom, kažu ice obis ima tamo jedan dobar hrast, na njemu se višaju takvi oštopler koji iti. Srednja škola, šta naši u srednjoj školi znaju? Završi čovjek srednju školu, bitno je da ima tu neku menđušicu, da ima mobitel s kamericom, da ima kutiju cigara u džepu i eto ga on plovi u nebesima je. Boži poslanik save sa 18 godina u samu Ibnu da postavio na čelo vojske. 18 godina, u njegovoj vojsci je Bubekri Omer. Što pogledaj naši sa 18 godina? Čovjek, mati mu rekne, ajde drva, zakotrlja se zajedno s drvima u putu čovječe. Dvije ovce natrtane mu daneš izgubi, kamol žive kad mu dao. Allah mi to je stvarnost. Ja volim nekad ovako malo nasmijati publiku, ali ako nije tako, slobodno dignite ruku reci, de ti pretjeruješ. Pogledajte ambicije te naše djeci, te naše omladini. Da li ima iko u 18. godini da kaže šta ja mogu rad za ovaj grad gdje živim? Idem biti dobar advokat, idem biti dobar projektant, Idem biti dobar ekonomista, pa da ja koristim ovom gradu u kojem živim, da koristim muslimanu, da im napravim džamiju, da im napravim bolnicu, da nam napravim obdanište, da nam napravim... Imamo pravi šta nam treba, šta god hoćemo. Da li ima takvih omladinaca da razmišljaju za dobrobit kolektiva? On ne razmišlja romani za sebe, on je na teret društvu bolan. On je sad već alkoholičar, on sad već kočiro puši, Štaš mu, on ti sutra već bolan ima problem sa ovisnošću od droge. On je već problem društvu. Kamo li da mi od njega očekujemo da nam donese neki prosperitet? Je li ovako ili nije? Ja sam rekao na početku, volim otvorenost, volim objektivnost. jesta ta istina gorka, ali hajmo joj sad pogledat u oči bolje nego za 50 godina. Hajmo reći, ljudi, jest ovo je crno, ali hajmo probat kreći da bude vijelo, brate. Također, braću moja draga, kada bi se družili sa Kur'anom, mi bi znali da je nagrada, ako je možemo nazvati nagradom, iako se nekad u Kur'anu spominje kao nagrada, onima koji su nepokorni džehennem. U Kur'anu malo, malo, jedna stranica o džehennemu, druga stranica o džehennemu. To treba mu'minu da malo čita, pa kad tamo tjedne potpisat nešto što je šerijatom zabranjeno i vjerom, kad sutra tjedni od nekog ukrast, o, napadne mu džehennem, pa mu napadne da je 70 puta žešći od ovo vatre, kao što je došlo vjerodostojnom hadisu. Hoćeš ukrast od komši, u, džehennem. Hoćeš slagat, u, džehennem. Hoćeš nekoga zakinuti, u, neko ti daje mito, u, džehennem, valja gorit. Tako se balansiraju ljudski osjećaj. Allah zna kakav je insan. Zato malo, malo u Kur'anu o džehennemu a malo, malo i o džennetu. Pa kad izgubiš volju, pa ti teško, pa musibeti, pa iskušenja, pa dužan, pa bolestan, a tamo ti učiš u Kur'anu, a u džennetu će se sjediti, ima hurija, ima mlijeka, ima vina, ima ovoga, ima on. Ma sve ti onda lakši. Kada bi družili se sa Kur'anom, mi bi imali poleta za život. Radiš neumoran, Ma pa kaže, ovaj ne može se Pa ne može. Zato što su njegove ambicije, ciljevi visoki. On gleda u džennet čoveče. On ne zna nikako gleda dole. Kaže arapski pjesnik, Iza gamarta fi šarafil mururi, fela takna ma'dunan nuđumi. Kad bolan putuješ po životu, ma nemoj se zaustavljati osim kod zvijezda. Pusti ovo po zemlji, visoke sebi ambicije postavi. Samo hoću džennet. Vidio si onoga golgetera kad hoće dat go. Nema, ruše ga sa dvije noge, startovi sa jednom, za čupaj. On hoće da radne go. Što? Hoće da pobjedi, hoće lovu, hoće šuške. Tako mu'min. Lome ga iskušenja, ali on ide pravo, džennet, hoću u džennet. Bolest, siromaštvo, iskušenja, problemi. Ne možeš mi ništa, kao što kaže Ibnu Tajmije, šta mi mogu moji neprijatelji? Moj džennet je, kaže, u mojim grudima. pa što god mi radiš, Istjeruj me, kaže, iz moga grada, a to je meni, kaže, bolam, turizam na lavom putu. Zatvorite me, kaže, ma ja se osam i malo da razmišljam o Kur'anu. Znači, ambicije, postavi sebi visok cilj, hoću džennet. I onda nećeš imat kad spavat. Kao što kaže Allah poslanik, nisam vidio čudni primjer od osobe koja hoće džennet, ima vremena za spavanje. Mi imamo vremena za sve čoveče. Utakmice, folovi, golovi, samo nemamo vremena za ono što će koristiti nama na dunjaluku nakon toga, ako Bog da, i na ahiretu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima. Molim ga subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu, da nas okupi u džennetu kao što nas je okupio i ovdje. I na kraju, subhaneke Allahumma ve bihamdike, šedun la ilaha illa ente stagfiruke, ve tubu Hvala našem večerašnjem Safiru, našem predavaču. Imali smo jedno razumljivo, razgovjetno i jasno predavanje. Obaveza je da uvijek ono što, ovaj korisno čujemo i što što razumijemo, prenesemo onima koji, koji nisu slušali, a koji će to od nas prihvatiti, koji će nas poslušati. Kratko ovaj, ću i u vrijeme poslanika Azreti Omer je imao jednog svog druga, pa su naizmenično slušali poslanika. Jedan bi odlazio jedan dan, slušao poslanika, pa obavještavao azreti Omera, poslije odlazio Azreti Omer, pa obavještavao njega i tako dalje.